السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فيا أيها المسلمون إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً الآية وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الابدر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال أيضا Man wajada sa'atan walam yudahi Fala yaqarabanna musallana Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhul karim Saudara-saudaraku kaum muslimin Jamaah Jum'ah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Rahimakumullah Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita masih ditakdirkan oleh Allah dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah nanti salat Jumat. Mudah-mudahan puasa kita kemarin puasa Arafah kemudian salat Idul Adha tadi dan kemudian salat Jumat nanti mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada itu pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan saudara-saudaraku semuanya untuk senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun berada mudah-mudahan kita keluarga kita saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita terkolong orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun berada. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Sekurang-kurangnya ada dua peristiwa penting di dalam bulan Zulhijjah ini. Dua peristiwa penting yang perlu kita dalami, kita kaji, dan kemudian kita perhatikan bersama. Dua peristiwa penting itu yang pertama adalah ibadah haji dan yang kedua ibadah kurban. Hadirin rahimakumullah. Ibadah haji termasuk ibadah yang unik tetapi menarik. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena kadang-kadang orang menduga si A itu bisa menunaikan ibadah haji. Tetapi ternyata tidak dan atau belum. Walaupun mungkin dia secara zohir, secara lahiriah mempunyai kemampuan secara finansial bahkan lebih daripada cukup tetapi ternyata masih belum bisa menunaikan ibadah haji. Saya berpengalaman mempunyai tetangga dan tetangga tersebut mempunyai kakak. Beberapa waktu yang lalu diceritakan bahwa kakaknya belum bisa menunaikan ibadah haji Padahal kakaknya boleh dikatakan kaya raya, bahkan pejabat lagi. Kenapa demikian? Setelah kita telusuri dan kita tanya, yang bersangkutan takut naik pesawat. Perjumpaan sekali berbahagia. Loh kok pejabat takut naik pesawat? Betul, karena kalau ke daerah dia tidak naik pesawat tapi naik kereta api. Sampai beberapa waktu yang lalu belum menunaikan ibadah haji. Jadi bisa diduga yang bersangkutan bisa menunaikan ibadah haji, ternyata belum atau tidak bisa. Sebaliknya diduga si B tidak bisa menunaikan ibadah haji, ternyata bisa banyak contohnya beberapa minggu yang lalu yang tergabung di dalam kloter embarkasi Surabaya ada seorang yang bernama Pak Maksum yang bersangkutan ternyata profesinya sebagai tukang becak domisilinya di Surabaya ternyata bisa menunaikan ibadah haji Kemudian juga ada pembantu rumah tangga yang aslinya dari Ponorogo. Lalu dia ikut bosnya yang ada di Surabaya yang gajinya terakhir 900.000 per bulan. Kemudian yang terakhir dia menabung 600.000 per bulan. Ternyata bisa menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian ada seorang bakul jenang dari Nganjuk. Ternyata beliau bisa menunaikan ibadah haji. Lalu juga ada tukang pemulung sekaligus plus tukang pijat dari Bojonegoro. Ternyata walaupun dia sebagai pemulung plus tukang pijat ternyata bisa menunaikan ibadah haji. Mungkin orang lain menduga mereka tidak bisa menunaikan ibadah haji karena kemampuan dalam bidang finansial, tapi ternyata bisa. Itulah keunikan dan ketertarikan ibadah haji. Dan itu adalah merupakan prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang berbahagia, ibadah haji tentu mempunyai syarat-syarat tertentu, syarat wajib untuk menunaikan ibadah haji. Di mana syarat wajibnya adalah dia harus orang Islam, kemudian berakal, lalu telah balik, lalu punya kemampuan yang dalam bahasa Al-Quran istitoah. Perjamaah sekalian berbahagia dan yang terpenting dalam menunaikan ibadah haji yang pertama adalah harus ikhlas semata-mata menunaikan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ila akhir ayat surat Ali Imran ayat 97. Bahwa menunaikan ibadah haji itu adalah semata-mata karena Allah dan bagi orang yang punya kemampuan. Selain itu, bahwa seorang muslim yang berkemampuan ini wajib menunaikan ibadah haji satu kali dalam seumur hidupnya. Adapun misalnya ada yang lebih dari satu kali, dua kali, bahkan sepuluh kali, bahkan lebih, maka setelah satu kalinya itu bisa dikatakan sunnah hukumnya. Para jemaah sekalian yang berbahagia, kemudian selain niat yang harus benar-benar semata-mata karena Allah maka dia harus mengikuti aturan-aturan baik aturan-aturan yang tertuang di dalam manasik haji maupun aturan-aturan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kalau di Indonesia memang antriannya sekarang ini lumayan panjang. Kalau daftar sekarang untuk Jawa Timur estimasi berangkatnya kurang lebih antri 23 tahun. Kurang lebih. Tapi dengan penambahan kuota yang dimulai tahun ini diharapkan antrian yang panjang itu mudah-mudahan bisa diperkecil. Para jemaah sekalian yang berbahagia. Kemudian ibadah yang kedua adalah korban. Ibadah korban ini adalah merupakan ungkapan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita sebagai umat muslimin yang telah menerima nikmat-nikmat yang sangat banyak dan besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar yang punyanya: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fa sholli lirabbika wanhar innasyani'aka huwal abtar dengan demikian maka ibadah korban adalah merupakan manifestasi dan sekaligus realisasi dari ungkapan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian korban juga sebagai sarana untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana." Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Barang siapa yang mempunyai kesempatan untuk berkorban tetapi dia tidak berkorban, maka kata Rasulullah, jangan sekali-kali mendekati musolaku. Para jemaah sekalian yang berbahagia, kemudian ibadah korban juga sebagai ujian, ujian keimanan, ujian cinta, dan sekaligus ujian kesabaran dan ketabahan. Dapat kita kaji firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam surat As-Saffat yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin dari ayat ke-102 surat As-Saff ini maka dapat kita ambil pelajaran bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai sosok kepala rumah tangga sebagai sosok ayah yang sangat baik yang memperhatikan nasib daripada putranya yaitu Ismail kita perhatikan dialognya ya bunayya inni arafil fil manami anni albahu fanzur madza tara ketika nabiullah ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putra yang sangat-sangat didambakan dan sangat disayangi yaitu Ismail alaihissalam beliau tidak langsung begitu saja membabat Ismail. Tetapi masih ditanyakan. Fangzur mazataro. Maka coba pikirkan apa pendapatmu. Ini artinya bukan berarti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meragu-ragu dalam perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Allah Ibrahim cerdas melihat realitas. Realitas yang dihadapi adalah nyawa manusia yang merupakan hak yang sangat asasi bagi manusia. Karena itulah beliau menanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, bagaimana pendapatmu? Cobalah dipikir. Kemudian bagaimana respon dari putranya yang sangat disayanginya Ismail alaihissalam di dalam kisah ini qala ya abatif al ma tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin wahai ayanda laksanakan apa yang diperintahkan kepada ayanda insyaallah ayanda akan mendapatkan an ananda menjadi orang-orang yang sabar ini suatu potret kehidupan rumah tangga yang sakinah orang tua memperhatikan aspirasi dan nasib putra dan putrinya anak putranya yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala menghormati kepada ayanda. Sehingga inilah sebuah potret kehidupan rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah. Kalau dikembangkan dalam skala yang besar, skala yang luas, maka teladanilah seorang pemimpin atau para pemimpin republik ini meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memperhatikan aspirasi memperhatikan nasib yang dipimpin kemudian kalau jadi rakyat biasa jadi yang dipimpin maka teladanilah Ismail alaihissalam dia seorang anggota rumah tangga yang patuh dan taat kepada ayanda, kepada pemimpinnya.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 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمين إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Para jemaah sekalian berbahagia Pada khutbah yang kedua ini Saya tetap ingin mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudaraku semuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai kesimpulan dari khutbah yang pertama tadi. Yang pertama, baik ibadah haji maupun ibadah kurban harus dilaksanakan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan ibadah kurban harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang ada. Kemudian berikutnya, yang ingin bahagia, sakinah, harmoni dalam keluarga, bahkan dalam negara, maka contohlah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Kemudian jika seorang yang dalam memimpin negara sekalipun ingin negara ini menjadi baldatun tayyibatun warpun ghafur maka contohlah kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian rakyat yang senada dengan apa yang dilakukan oleh Ismail alaihissalam. Kemudian berikutnya bahwa baik ibadah haji maupun ibadah kurban adalah semata-mata dalam rangka untuk meningkatkan hubungan yang baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus meningkatkan hubungan yang baik antar sesama manusia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارض والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اجعلنا وأولادنا بناتنا وذرياتنا من الصالحين ومن الشاكرين ومن الصابرين ومن الفائزين ومن المفلحين ومن السالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر